Pe diabeta da itarzun bat, eh, jiten dena txipitik edo handitik, eta uh, edo pumpa bat edo pikioak egiteko, edo txistak bai eh, glisemia, glisemia egiteko, edo skaneja, eta... Orden, zui tipitik jintzaizu eta nula ohartu zieba zunila hoi? Ebe, ohartu nizu zenta... Da... Et edatzen nizun eta pis egiten nizun beti, eta juiten nizun komunitatietan, eta eta geho jungututzu bedeziaen kusta, eta bedeziak jandizu juitia ospitalen, eta diabeta be, ikusitukud zela. Mm. Ordin duzu diabeta sukre sobea badela odolin, hoi duzu? Bai, eta sukre, ez aski sukre behar dugu sukre Mm-hmm. Zuetako mm -hmm. bizia kambiatu duzu uh, horrekin, eitarzen horrekin? Nola bizitu duzu? Ba, gaizki zen, eta ez nizu nahi, ben, ba, ez nizu nashmatzen haizela, eta ez nizu nahi ez eken. Mm -hmm. Eta ez da? E, eh, Diabeta ekin, bat memento sumaitez, ez duzuna aski eh, insulina, ordin behar duzu uh, ho hoi esai. Nuli gaiten da, kontatzen lehikusen, nuli gaiten den egun bat? Ebe, goizez, Goizez egiten dit dextroa. Zer da dextroa? Ebe, dextroa da txista edo skanexaik egiten dugulai. Ta ikusten da zumbatetan batetan Zumbat txikri bat dugun. Ta dugu egin behar ditai eh, goizez. Go uh, eh, untxabaniz ebe egiten dut uh, geho. Eta geho uh, gestitan ta gaian egiten dit. Eta geho egiten zit bolusak uh, jan eta geho... Zer da hoi? Ebe, da... Um, glucida jaten dugulaik, fin sukra jaten dugulaik, insulina ezarri behar dugugu ekorpitzan. Ah, bai. Eta urdin, egun eh, otan bertuzu kalkulka nahi ikusteko zehenetan zian? Bai, beti. Eta, uh, ez da gogor hoi? Uh, ez, eta kostumatzen kiak geho. Eta ordin bat beti pumpa bat zuekin? bai, me kirol egiteko beti elkitzen dit. Eta bestelan eh, zuek eh, kirol egiten duzu eta normalki bizitzen zia? Bai. Eta eh, zer dago gorena zuetako? Ba, diabeta ikaitzia zentan nahi nuke izan bestik bezala. Eta, voilà. Eta gehoa nol ikusten duzu handitzia ekin? Be, eksperientziak egiten zitzi, hor berri bat egiten eta kalkulatzen eko bea eta hor. Mm. eta ikus dezak nuai ordin uh, amaekin, ordin uh, zu, uh, isa, ordin uh, nula kambiatu da familian bizia horrekin? Kambiamen haundi bat izan da, uh, bortxaz. Hor hasi dizugi ze jaten gynin, bai. Ordin bardela dela eh, junero bazkaietan, afaietan eta bon, beti behar dela sogin ze jaten duguz, zenbaren glucida izan enten eta denaz, eta joiak ukan dielaik eh, diabeta. Uh, ebe tipi-tipi zen, ordin uh, eh, gu kalkulatzeko glucidaen uh, hoi. Uh, Hortin, beha, bola, asigira so egiten uh, sejaten gynin, uh, kalkulatu uh, zonbat, zonbat euh, duzi da hartzen zin euh, euh, jaten zilaik, eta, eta, bola, dena kalkulatu, bolusak egin, ordin insulina igorri, eta geho, hoi, uh, beti so egitea, kasumaitea, nola zen, usu, uh, astapenean usu egiten genitzen dexro hoiko, hor glisemien hartzeko. Hortan beti eh, inkiet ginen, normal, eta geho pixkanaka, pixkanaka ikasitizuk inkieta hoi uh, baztertzea minibat, bat, eta, eta bizitzea laike ez, eta bestenaz eh, ez sobea bizitzen alde, eh, beti, mm. beti hortan egoiten bagia. Ba, bizi gira tranquil, ez gu beti-beti kasu emaiten deneri, badakigu, badaki gu, uh, fe, jaten atitula goxokiak edo bizkotxak edo, eta, bon, uh, ikasi eta sartzen da automatismo bat bezala, eta gero bizia, uh, voilà, duzu, bestik bezala, ez duzu,